Hrvatski radio, obrazovni program. czetwertkom 25. je studenog 1987. godine. Dvije drilice polijeću s vrhova koji se nalaze sjeverno od sigurnosne zone u južnom Libanonu, koju nadziru izraelske obrambene snage. Jedrilicama upravljaju pripadnici Narodne fronte za oslobođenje Palestine generalnog zapovjedništva, jedna od palestinskih frakcija koju je vodio Ahmed Džibril. Džibrilova organizacija bila je poznata po terorističkim napadima, poput onoga na školski autobus kod Avivima, u kojem je poginulo 12 izraelskih civila. Devetoro njih su bili djeca. Jedna jedrilica uspjela je preletiti sigurnosnu zonu i doći u Galileju. Sletjela je u blizini stožera pješačke brigade izraelskih obrambenih snaga. Pripadnik Narodne fronte generalnog zapovjedništva koji upravljao jedrilicom uspio je proći pored usnulog izraelskog stražara i onda je počeo pucati i bacati ručne granate. Prije nego što je ubijen, on je uspio ubiti šest izraelskih vojnika i raniti još njih sedam. Taj napad oduševio je veliki broj palestinaca na zapadnoj obali rijeke Jordan i u pojasu Gaza. Gaze. Na zidovima u pojasu Gaze pojavili su se grafiti na kojima je pisao ovaj rezultat 6-1. Dva tjedna kasnije Gaza će eksplodirati. Pojas Gaze ima površinu od oko 360 četvornih kilometara, dug je 40 kilometara, širok od 6 do 8 kilometara. Nakon prvog arapsko-izraelskog rata pojas Gaze je pripao Egiptu. U Gazu su nakon tog rata došle brojne palestinske izbjeglice koje su izbjegle s područja na kojima je nastala država Izrael. U šestodnevnom ratu pojas su okupirale izraelske obrambene snage. Godine 1987. pojas Gaze imao je najveću gustoću stanovništva na svijetu, 1600 ljudi na četvorni kilometar. Izraelski povjesničar Benny Morris u knjizi Pravedne žrtve, povijest cionističko-arapskog sukoba, piše. Jedan je istraživač usporedio pojas gaze s ekspres loncem, koji se sastoji od prenapučenosti, siromaštva, mržnje, nasilja, loše kanalizacije, bijesa, frustracije, narkotika i zločina. Mnogi domovi u izbjegličkim logorima nisu imali tekuću vodu, kanalizacije je tekla ulicama. Oko pola stanovnika živjelo je u neljudskim uvjetima. Godine 1986. 87. porast novorođenih bio je dva puta veći od porasta broja stanova i kuća. U pojasu Gaze prihod je po glavi stanovnika porastao sa 80 dolara, koliki je bio 1967. na 1700 dolara, koliki je bio u ranim 1980. Broj automobila na teritorijima koje je okupirao Izrael u tim je godinama u desetorostručen. Broj telefonskih priključaka je u šestorostručen. Godine 1968. samo je 18% kućanstava u Gazi imalo struju. Godine 1981. taj se postotak povećao na 89%. Te su brojke bile dobre, ali puno toga je bilo loše. Zev Šif i Jehudijari, novinari dnevnog lista Harec, opisali su izraelsku politiku prema pojasu Gaze kao čisti despotizam, pohlepu i sebičnost. Gaza i zapadna obala rijeke Jordan bili su tržišta za izraelsku robu, stanovništvo na okupiranim teritorijama, bilo je obvezno tražiti dozvole za kretanje, za uvoz sirovina, za unos novca i građevinskog materijala. Stanovnici na okupiranim teritorijima teško su mogli osnivati poduzeća. Okupirani teritoriji bili su veliki rezervoar radne snage. Većina njih radili su najniže poslove i to za nadnicu manju od one koju bi dobilo ono malo Izraelaca koji bi htjeli raditi te poslove. Na sve to došla je činjenica da su pojas Gaze kao i zapadna obala rijeke Jordan bili pod izraelskom okupacijom. Palestinsku borbu protiv izraelske okupacije predvodila je Palestinska oslobodilačka organizacija, ali nakon što je PLO 1982. morao iz Libanona otići u Tunis, činilo se da njegov utjecaj slabi. S druge strane, novi su uzori rasli. Šitska milicija Hezbolah na jugu Libanona zadavala je velike udarce izraelskoj vojsci. U jesen 1987. u pojasu Gaze jedna druga organizacija vodila je rat protiv izraelske vojske i sigurnosnih službi u pojasu Gaze. benimo Morris piše. Bijeg militanata islamskog džihada iz zatvora u Gazi u svibnju 1987. pokrenuo je novu gerilsku kampanju koja je kroz mješavinu niza uspjeha i samožrtvovanja u nekoliko mjeseci pomogla zapaliti okupirane teritorije. Samo jedan od čestorice bjegunaca je uhićen. Preostala petorica stupila su u dodir s ostalim aktivistima islamskog džihada, obnovila niz gerilskih ćelija i krenula u operacije. 8. kolovoza satnik vojne policije izraelskih obrambenih snaga IDF-a ubijen je u središtu Gaze. Granate su nakon toga bačene na stožer vojnih vlasti u Gazi. Napadnuto je vozilo izraelskih sigurnosnih službi i ubijena su dva arapska suradnika izraelskih sigurnosnih službi. U listopadu ti bjegunci iz zatvora jedan po jedan su ubijani u zasjedama ili uličnim blokadama izraelske vojske sigurnosnih službi. 10. listopada 1987. islamski džihad je u čast svojih ubijenih članova pozvao stanovništvo Gaze na jednodnevni štrajk. To se pretvorilo u velike demonstracije i napad na policijsku postaju u Gazi. Sve je završilo ranjavanjem dvadesetak napadača na policijsku postaju. Izraelske vlasti onda su odlučile srušiti kuće četvorice militanata islamskog džihada. Kako to Beni Moris piše, okupirani teritoriji nakon tih događaja više neće biti isti. Islamski džihad je dan rušenja kuća proglasio danom početka ustanka. Na ustanak će se ipak morati pričekati. U studenom 1987. u pojasu Gaze došlo je do nekih teških incidenata. Jedan je židovski naseljenik, nakon što mu je automobil napadnut kamenjem, odgovorio pucnjavom iz vatrenog oružja. U toj pucnjevi poginula jedna učenica Palestinka. Sljedeći dan došlo je do novih napada kamenjem. Još dvije školarke ranjene su u pucnjavi. Izraelske vlasti zatvorile su islamsko sveučilište u Gazi. Vojne vlasti protjerali su i šejka Odeha, jednog od osnivača islamskog džihada. Islamskom džihadu u borbi su se pridružili pripadnici muslimanskog bratstva. Oni su počeli objavljivati letke. Benny Morris piše. Bratstvo, pristižući u pomoć islamskom džihadu, reagiralo je objavljivanjem letaka koji su osuđivali deportaciju i tvrdili da su kroz povijeste židovi ostali lopovi, šarlatani i spletkari koji gaze po našoj časti i ubijaju žene, djecu i starce. Uslijedili su dani nereda s nenauružanim sudionicima koji su pokazivali neuobičajenu hrabrost. Čak su jurišali na ogradu koja je okruživala predstražu IDF-a unutar izbjegličkog logora Džabalija. Razina i učestalost nasilja bili su do tada nezabilježeni. Izraelski prodavač je u Gazi izboden do smrti. Uveden je policijski sat i stotina su palestinaca zatučene zbog ispitivanja. Do početka prosinca, kako bi se izbjegli sukobi, službena vozila počela su koristiti sporedne putove. Izraelski inspektori nisu ulazili u škole. Izraelski gubitak nadzora bio je vidljiv. I na zapadnoj obali bilo je sve gore. U izbjegličkom logoru Balata smještenom na istočnom rubu Nablusa do proljeća 1987. vlast su de facto preuzeli pripadnici Šabibe, pomlatka palestinske oslobodilačke organizacije. Mjesecima su obhodnje izraelske vojske u logoru i na njegovim prilazima napadane kamenjem i molotovljevim koktelima. Na kraju su se izraelska vojska i izraelske vlasti povukle iz logora. Skupine pripadnika Šabibe javno su patrolirale logorom naoružani noževima i lancima. Tukli su i iz logora izbacivali one za koji su smatrali da su surađivali s izraelskim vlastima. Čak su organizirali odvoz smeća i sportske djelatnosti. Krajem svibnja izraelske obrambene snage vratile su se u logor Balata. Beni Morris piše. Uvedeni je policijski sat i postrojbe su ušle u logoru u potrazi za traženim teroristima, političkim aktivistima i oružjem. Ali operacija je skoro odmah pošla po zlu. Nakon što je nekoliko tisuća mladih ljudi privedeno zbog ispitivanja, glavnina stanovništva vođena masama žena i djece počela se buniti i gađati izraelske trupe bocama i kamenjem. Neki od zatočenika uspjeli su pobjeći i priključili su se pobuni. Vojnici su ili mogli otvoriti vatru ili se povući. Zapovjednik general Amram Micna odabrao je drugi put. U stvari, Šabiba je pobjedila u bici za Balatu. U tako usijanoj situaciji samo je trebala jedna iskra da se zapali pojas gaze, a onda i zapadna obala. Kao iskra poslužila je jedna teška prometna nesreća. Benny Morris piše. Ujutro 8. prosinca 1987. transporter tenkova izraelske vojske koji je vozio po sjeveru pojasa Gaze udario je u nekoliko kombija koji su prevozili radnike iz izbjegličkog logora Džabalija na gradilištu u Izraelu. Četiri Arapa su poginula, šest ih je ranjeno. Glasina da se vozač namjerno zabio u kombi kako bi se osvetio za ubojstvo Izraelca od prije dva dana, proširila se pojasom Gaze i zapadnom obalom poput šumskog požara. 9. prosinca tisuće su izišle na ulice Džabalije i drugih logora kako bi otišle na pogrebe. Vikali su džihad, džihad. Tako je počela intifada ili trešnja, pobuna na okupiranim teritorijima. I dok su tisuće ljudi izlazile na ulice pojasa Gaze i zapadne obale i napadale izraelske vojne, civilne i sigurnosne objekte, u pojasu Gaze sastala se skupina ljudi. U kući Ahmeda Jasina, smještenoj u distriktu Džavrat al-Shams, sastalo se sedmero ljudi. Pored Jasina, islamskog klerika, tu su bili još jedan liječnik, farmaceut, profesor, inženjer i dva učitelja. Ti će ljudi 9. na 10. prosinca 1987. osnovati Hamas. Riječ na arapskom može značiti oduševljenje ili hrabrost, ali ona je kratica za islamski pokret otpora. Gaza, ali zapadna obala, nakon toga više nikad neće biti iste. Danas u povijesti četvrtkom govorimo o Hamasu. Naš sugovornik je dr. Boris Havel, orientalist i pisac knjige Arapsko-izraelski sukob. Hamas nastaje kao podružnica muslimanskog bratstva u Palestini, odnosno u Izraelu, i osnovan je službeno 1987. u kontekstu pojave prve intifade, Međutim, e, ipak njegovo djelovanje ne pod tim imenom postoji puno ranije. Postojale su organizacije koje su se registrirale kao humanitarne i koje doista jesu se djelomice bavili humanitarnim radom, koje su tijekom toga svoga humanitarnog djelovanja nastojale pridobiti što više simpatija ljudi. Međutim, prije nego što nastavimo, bilo dobro možda se samo kratko osvrnuti na muslimansko bratstvo. Dakle, muslimansko bratstvo nastaje 1928. godine u Egiptu i ono je djelomice rezultat kalifata koji je četiri godine ranije ukinut u Turskoj. Kalifat je vrhovni religijski muslimanski autoritet za čitav svijet. Dolaskom sekularne turske vlade, Kemalata Turka, koji su bili protiv religije, a za nacionalizam, sekularizam, neke fenomene koji su više europski, hajmo reći, taj kalifat biva dokinut i za muslimanski svijet je to bio šok, međutim taj šok nije bio odma zamijećen, da tako kažemo, zato što su u ratu koji je prethodio ukidanju kalifata, dakle u Prvom svjetskom ratu su i saj muslimani bili podijeljeni. Turci su bili saveznici Njemačke, dok su Arapi načelno bili saveznici Britanije i Francuske koji su im obećali nacionalni suverenitet. Muslimansko bratstvo već tada percipira da bi muslimani se trebali odmaknuti od zapadnjačkih fenomena uključujući i nacionalizam i vratiti se izvorima svoje vjere. Godine 1923. na dan 29. listopada proglašeno je stvaranje Republike Turske. Mustafa Kemal i njegova republikanska narodna stranka proklamirali su politiku šest strijela. Republikanizma, nacionalizma, populizma, državizma, sekularizma i revolucije. Za jedne je proglašavanje Republike bilo najava nove ere. Za druge ono je donijelo šok i tugu. Jedno od pitanja bila je sudbina kalifata. Godine 1517. vojska osmanskog sultana Selima I. Mrkog ili Okrutnog pobjedila je mamelučke vojske i Sirija, Egipat i Palestina pale su pod osmansku vlast. U Kairu šerif Meke predao je Selimu ključeve tog svetog grada. Tom je gestom priznata vodeća uloga osmanskog sultana u svijetu islama. Od 1517. osmanski sultan nosio je titulu kalifa, nasljednika vladara islamskog svijeta. Proglašenje Republike Turske za mnoge je značilo kraj kalifata. Kako će država, koja je tada imala desetak milijuna stanovnika, moći nositi titulu središta islamskog svijeta? U studenom 1923. dnevnici u Istanbulu objavili su pismo dvojice istaknutih vođa indijskih muslimana, Agekana i Ameralija, u kojemu su oni tražili od vođa Republike da posvete dužnu pažnju očuvanju kalifata. Mustafa Kemal je na to odgovorio na svoj način. On je odlučio raskinuti tu vezu s prošlošću. Bernard Lewis u knjizi Nastanak moderne Turske piše. 1. ožujka 1924. Mustafa Kemal otvorio je novu sjednicu Skupštine. U svom govoru naglasio je tri glavne točke. Očuvanje i stabilizaciju Republike, stvaranje nacionalnog unificiranog sustava obrazovanja i potrebu da se očisti i uzdigne islamska vjera, tako što će se spasiti od položaja političkog instrumenta na koji je bila navikla stoljećima. Značenje treće točke razjašnjeno je sljedećeg dana na sastanku skupine Narodne stranke. Raspravljalo se o predsjednikovim prijedlozima i došlo se do sporazuma o nizu prijedloga koji su 3. ožujka pročitani Velikoj Narodnoj skupštini. Oni su odredili uklanjanje kalifa, ukidanje kalifata i protirivanje svih članova osmanske vladajuće kuće s turskog teritorija. Sljedećeg jutra u zoru nesretni kalif Abdul Mečid uguran je u automobil i odvezen na željezničku stanicu kako bi se ukrcao na Orient Express. Vlasti su kalifu dale omotnicu s 2000 funti i privremenom vizijom kojemu je dopuštala ulaz u Švicarsku. Abdul Međid je umro u Parizu 1944. Tamo se preselio jer mu je Švicarska bila preskupa. Za Mustafu Kemala i njegove republikance ukidanje kalifata značilo je raskid s prošlošću, koja je Tursku spriječavala da krene naprijed, da postane napredna nacija. Za tradicionaliste, ne samo u Turskoj, nego i širom svijeta, to je bio šok. 1928. većina muslimanskog svijeta nije razumijevala što je to točno vraćanje na korijene vjere. Jedan poznati orijentalist Eli Kaduri govori da je u to vrijeme na snazi bio među arapskim muslimanima takozvani, kako on to veli, islam bez dogmi. Ljudi su bili tradicionalni vjernici, ali nisu poznavali što je to točno pisano u izvornim dokumentima. I naravno imamo jedan drugi dio klerika koji su tradicionalni, koji su bili pobožni, koji su obavljali religijske dužnosti i koji također, premda su poznavali izvornu literaturu, nisu je aplicirali u politička zbivanja. Muslimansko bratstvo mijenja sve to. Ono vraća nazad izvorne kanonske muslimanske tekstove i čini ih relevantnima za aktualna politička zbivanja. I jedan od važnih sudionika u tom procesu, Hasan Albana je dakako bio osnivač muslimanskog bratstva, međutim njegov pandan u Palestini, Hadži Emin el Huseini, koji je od 1921. bio još i veliki muftija jeruzalemski, je bio nositelj te ideje da se politički islam percipira kroz čitanje starih drevnih kanonskih knjiga i da se oni apliciraju u aktualna zbivanja prvenstveno u Palestini prema židovima. četrnaest studenog 1914. godine u Istanbulu šejk Ululema, govoreći u ime kalifata, objavio džihad protiv Velike Britanije, Francuske, Rusije, Srbije i Crne Gore. Već je mjesecima trajao Prvi svjetski rat. Osmansko carstvo bilo je saveznik centralnih sila, Njemačke i Austrougarske. Sultan Osmanskog carstva bio je Mehmed V, ali carstvom je zapravo vladao triumvirat sastavljen od Enver Paše, Talat Paše i Čemal Paše. U tom trojcu najmoćniji je bio Enver Paša, ministar rata. On je bio ključan za ulazak Osmanskog carstva u rat na strani centralnih sila. Njegov plan je bio da se rat iskoristi za ujedinjenje muslimana koji su živjeli u Rusiji s muslimanima Osmanskog carstva carstva. Proglašavanje džihada bio je sastavni dio tog plana. Prednosti džihada nisu bile vidljive samo Enver Paši. Hugh Strahan u svojoj knjizi Prvi svjetski rat piše. Za mnoge pravi autor Svetog rata nije bio šejk Ul Ulema, već car Wilhelm II od Njemačke. Godine 1898. Wilhelm je posjetio Jeruzalem i Damask. Njegova ljubav prema odorama i vojnim svečanostima koja je izgledala jadno smiješnom cinicima liberalnog zapada, pogodila je u žicu na istoku. Nazvali su ga Hadži Wilhelm. To je impliciralo da je on svetac koji je otišao u hodočašće u Meku. Njegova reakcija kada je 30. srpnja 1914. čuo za upozorenje Britanije Njemačkoj bila je da ljutito napiše Sada cijela ta struktura mora biti nemilosrdno razotkrivena i maska kršćanske miroljubivosti mora javno biti strgnuta – Naši konzuli u Turskoj i Indiji, naši agenti, moraju podbosti cijeli muslimanski svijet u divlju pobunu protiv te omražene, podmukle, neprincipijelne nacije trgovaca. Ako ćemo liti našu krv, Engleska mora barem izgubiti Indiju. Poziv na džihad nije uspio iz niza razloga. Za početak osmanski kalifat nisu priznavali šiti. Arapi su pak imali svoj cilj osloboditi se osmanske vlasti i stvoriti svoju državu. Arapskim vođama puno više koristi donosilo je savezništvo s Velikom Britanijom. Thomas Edward Lawrence ili Lawrence od Arabije pomoći će Faisalu, sinu Hussein ibn Alija, emira od Meke, da povede arapsku vojsku oslobađanje najsvetijeg mjesta Islama od osmanske vlasti poziv na džihad ipak nije ostao neprimjećen na zapadu. Jedina zajednica, da tako kažemo, koja je ispravno percipirala opasnost od svih tih fenomena je bila britanska obavještajna zajednica, koji su razumjeli opasnosti od džihada. Prvo i prvo ljudi nisu znali što riječ znači. Mnogi ne znaju ni danas, misle da je to samo etimološko značenje, samo nastojanje, međutim to znači doista sveti rat. I oni su dakle razumjeli da se taj fenomen koji tada već nije bio djelatan, možemo reći načelno stoljećima, s određenim iznimkama, ali da sad ne ulazim u to, da je moguće da će se on aktivirati ponovno. I britanska obavještajna zajednica je gledala kako taj fenomen koji se budi iskoristiti za ostvarivanje svojih imperialističkih interesa. Palestinski povjesničar Jezid Saig u knjizi Oružana borba i potraga za državom povijesti palestinskog nacionalnog pokreta piše da su u 80. godinama 20. stoljeća islamisti u pojasu Gaze i zapadnoj obali rijeke Jordan bili predstavljeni kroz dvije skupine. Postala je treća. To je bila islamska oslobodilačka stranka, ali ona je brzo postala beznačajna. Prva skupina islamista bila je okupljena oko pokreta islamskog džihada. Jedan od njegovih osnivača bio je Fathi al-Shikaki, izbjeglica iz Gaze, koji koji u Egiptu doktorirao farmaciju. Godine 1975. on je napustio muslimansko bratstvo jer se ono tada držalo podalje od bilo kakve oružane borbe. Islamska revolucija u Iranu potaknula ga je na stvaranje organizacije koja će početi oružanu borbu. Udružio se s klerikom koji je propovjedao na islamskom sveučilištu u Gazi, Abd al-Aziz Avdom. I oni su osnovali islamski džihad. Dvojac je ubrzo završio u izraelskom zatvoru, ali oni su tamo mnoge palestinske zatvorenike privukli u svoju organizaciju. Džihad je muslimanskom brastvu zamjerao da ide putem vjere, ali da zapostavlja džihad. PLO je pak optuživan da doduše ide putem džihad ali nema vjere. Druga organizacija koja je okupljala islamiste bio je Hamas. On je nastajao polako i dugo. Povelja Hamasa je objavljena 1988. godine. Šejk Jasin, klerik koji je bio vrlo radikalan, osobito posljednjih godina svog života u, u kolicima, je bio jedan od duhovnih vođa i nadahnuća za stvaranje pokreta pa i za pisanje povelje. Ono što je ovdje zanimljivo je da i šejk Jasin, baš kao i Hadži Emin el dakle, kojeg smo spomenuli, muftija Jeruzalemski, koji je e, kasnije, između ostaloga, pokrenuo Hanđar diviziju u Bosni i Hercegovini 1943. godine, nisu bili sasvim školovani teolozi i klerici. Oni su bili nedoškolovani, hajmo tako reći. Njima je usprkos tomu pripala visoka klerička čast, međutim su i za jednog i za drugog drugi muslimanski klerici za koje možemo reći da su bili barem formalno puno bolje, kvalitetnijeg, šireg obrazovanja upozoravali druge aktere o njihovom radikalizmu. Dakle, imamo šejka Jasina i taj pokret koji definira problem u Palestini kao religijski problem. 88. kad je objavljena povelja Hamasa sa svojih 36 članaka koji se mahom referiraju na ranoislamske izvore, malo je zapravo bilo povjesničara, analitičara i što je meni barem šokantno čak i u izraelskoj onoj zajednici osoba koje su to percipirale u e, stvarnom kontekstu i razumjele stvarni značaj tih tekstova. Međutim, ima iznimka. Muslimansko bratstvo je već od rata 48. godine bilo prisutno u zbivanjima u Izraelu i u područjima pod palestinskom upravom. Jedno od tih područja je i pojas Gaze u kojem su religijski motivirani Arapi bili u sukobu s Arapima koji su bili ideološki ili nacionalistički motivirani za borbu protiv Izraelaca. Godine 1952. 90 časnika egipatske vojske, koji su se nazivali slobodni časnici, izveli su državni udar i s vlasti svrgnuli kralja Faruka. Vlast u Egiptu preuzelo je revolucionarno zapovjedno vijeće sastavljeno od 11 časnika. Na čelu države bio je general Muhamed Nagib. Pravi šef države bio je Gamal Abdel Nasser, koji će cijelu godinu vladati iz sjene i to tako skrovito da strani dopisnici koji su izvještavali iz Egipta nisu imali pojma tko je on. Godine 1954. Nasser Nasser je otvoreno preuzeo vlast u zemlji. Dio planiranja o preuzimanju vlasti od kralja Faruka i njegovog korumpiranog režima slobodni časnici obavili su u jednoj dvokatnoj vili u Helovanu. U toj vili živio Seid kudb vodeća osoba muslimanskog bratstva. Nakon državnog udara u kojemu pripadnici bratstva nisu imali značajnu ulogu, nastavila se suradnja između slobodnih časnika i muslimanskog bratstva. Nasser je htio nekako uključiti kudba u vladu. Ponudio mu je mjesto ministra obrazovanja ili direktora Egipatskog radija. Kud bi je to odbio? Nakon toga odnosi između nove vlade i bratstva brzo su se počeli kvariti. Nasir je htio stvoriti modernu, industrializiranu državu. Sanjao je o panarabizmu. Kudb i bratstvo htjeli su teokratsku vlast. Panarabizam je za njih bio prepreka ujedinjenju svih muslimana. Već 1954. bi završio u zatvoru. Izašao je nakon tri mjeseca. Vrhunac sukoba između bratstva i režima dogodit će se u jesen 1954. Lawrence Wright u knjizi Prijeteći toranj, Al-Qaida i put do 11.9. piše. Ideološki rat oko budućnosti Egipta dosegnuo je vrhunac u noći 26. listopada 1954. godine. Nasser se obraćao golemom mnoštvu na trgu u Aleksandriji. Cijela zemlja slušala je radio dok je član muslimanskog bratstva istupio i ispalio osam hitaca u egipatskog predsjednika. Ranio je stražara, ali promašio Nasera. Bila je to točka prekretnica u Naserovom predsjednikovanju. Kroz kaos uspaničenog mnoštva Naser je nastavio govoriti čak i dok su odzvanjali hici. Neka ubiju Nasera, što je Naser nego samo jedan među brojnima, vikao je on. Živ sam, čak i ako umrem, svi ste vi Gamal Abdel Naser. Da je atentator uspio, možda bi ga pozdravili kao heroja, ali njegov neuspjeh dao je Naseru popularnost kakvu nije do tada uživao. Naser i njegov režim brzo su uzvratili. Šest osoba koje su bile izravno uključene u urotu odmah su obješene. Tisuće članova bratstva zatvoreni su u zatvore i logore. Hudbi je optužen da je član tajnog društva koje je planiralo atentat na Nasera. Godine 1966. Kudbi je obješen. Nakon događaja iz 1954. Naser je ustrajno proganjao bratstvo. Činio je to i u pojasu Gaze. Imamo dobar primjer kada je Nasser postavio e, jednog obavještajnog časnika u pojas gaze koji će ondje mobilizirat e, palestinske borce, uglavnom teroriste, fedajine. E, njegovo ime je pukovnik Mustafa Hafiz i on je mobilizirao dio stanovništva koji je bio nacionalistički ili ideološki svrstan protiv cionizma, protiv e, imperializma zapadnog i svih tih fenomena o kojima piše Edward Said. Istodobno je Nasser progonio muslimansko bratstvo, između ostaloga i zato što su pokušali atentat na njega. Međutim, fenomen je dakle da Nasser progoni religijske neprijatelje i, i svoje, ali i Izraela, a promiče one koji su bili ideološki socijalistički, ljevičarski e, pokreti su to bili i nacionalistički. E, zanimljiva samo opet mala digresija u vezi e, Mustafe Hafiza, dakle njega su Izraelci ubili 56. godine i u poznatom govoru koji je Nasser održao 26.7.56. kad je nacionaliziran Suezki kanal, on je tada objavio i da je Mustafa Hafiz ubijen. E sad, kad je Izrael osvojio pojas Gaze 67 postoje indicije da je Izrael poticao religijske snage unutar te arapske zajednice nasuprot ideološkoj i nacionalističkoj, ljevičarskoj, kojoj je pripadao i PLO koji je 60. godina osnovan. Znači imamo fenomen da Egipat suzbija religijski sentiment, hajmo tako reći, u politici i promovira ideološki, a Izraelci rade suprotno. Godine 1978. šejk Ahmed Jasin osnovao je islamski kompleks, niz institucija koji su trebale podići rad društva na višu razinu. Već tada počeli su se osnivati vrtići, vjerske škole, dobrotvorna društva. Sva su ona bila vezana uz džamije. Islamski kompleks trebao je osigurati mjesto gdje se sve to moglo bolje raditi. Šejk Jasin požurio kompleks registrirati kod izraelskih vlasti u Gazi. U samo dva sata dobivena je dozvola za rad a onda nije prošao niti sat i dozvola je povučena s objašnjenjem da je bila riječ o grešci. Libanonski novinar Zaki Šebab u knjizi Unutar Hamasa neispričana priča o militantima, mučenicima i špijunima piše. Džamija i dječji vrtić bili su zatvoreni i šejk Jasin i Hadž Ahmed Dalul, još jedan član komiteta, odvedeni su na ispitivanje pod optužbom da bez dozvole skupljaju donacije i osnivaju zaklade. To se dogodilo nakon sporazuma u Camp Davidu, koji je potpisan između Izraela, Egipta i Sjedinjenih američkih država. Šejk Hašem al-Kazandar, koji je bio pristalica egipatskog mirovnog sporazuma sa Izraelom, planirao je poslati izaslanstvo u Kairo kako bi dao potporu egipatskoj vladi. Šejh Jasin odlučio je iskoristiti taj plan i poslao je šejka Abd al-Ala, također aktivista društva, kako bi se sastao sa Al-Kazandarom i rekao mu da će ih izraelske vlasti zatvoriti zbog kompleksa koji su osnovali. Šejk Abd al-Al pratio je Kazandara u ured izraelske civilne uprave u Gazi, gdje je Kazandar uvjerio Izraelce da vrate odobrenje za rad. Hamas i druga islamistička društva bila su korisna protuteža PLO-u i njegovim frakcijama. Od svog osnivanja 1964. palestinska oslobodilačka organizacija smatrala se glavnim predstavnikom palestinaca. Fatah, najjača frakcija u plo ali i druge frakcije članice PLO-a, bili su glavni protivnici Izraela. Prema politici neprijatelj mog neprijatelja, moje prijatelj, izraelske vlasti smatrali su da jačanje islamista može ići samo na štetu PLO-a izraelskim sigurnosnim službama nije promaklo da se već sredinom 80. društvo koje je vodio Šejk Jasin počelo spremati za rat i terorističke akcije. U lipnju 1984. u jednoj od Jasinovih džamija izraelske sigurnosne službe otkrile su skladište pušaka i pištolja. Jasin je uhićen i osuđen na 13 godina zatvora. Ali je u razmjeni zarobljenika i zatočenika između PLO-a i izraelskih obrambenih snaga pušten zatvora. Sve dok se Hamas nije aktivno uključio uključio u prvu intifadu, izraelskim sigurnosnim službama prvi cilj bili su pripadnici PLO-a. Stvari nikad nisu crno-bijele i Bliski istok je vrlo kompleksna stvar. Imamo jednog obavještajnog časnika koji se zove Jehošafat Harkabi. On je bio e, obavještajni časnik koji je sudjelovao u uklanjanju ovoga Mustafe Hafiza, pukovnika koji je vodio te terorističke skupine a kasnije je postao sveučilišni profesor u Izraelu. I on već 70. godina u svojim knjigama piše da Izraelu prijeti postoji velika opasnost od toga da muslimanska zajednica Izrael počne percipirati ne kroz ideologiju ili nacionalizam, jer to su još uvijek područja gdje postoji prostor za dogovor, kompromis, nekakve, hajmo reći, give and take odnose i da ih počnu percipirat kroz religiju. Jer u tom kontekstu, dakle to je onda crno-bijela percepcija stvarnosti i tu više nema pregovaranja. I ono što je meni danas neobično, mislim šokantno zapravo kao orientalistu, je da se još uvijek sve do 80. ili početka 90. godina, može se reći čak i do zbivanja iz 11. E, rujna 2001. vrlo malo ljudi potrudilo pogledat te primarne izvore na koje se poziva Hamas, na koje se pozivalo i poziva se danas muslimansko bratstvo, na koje se poziva Al-Qaida i zapravo sve radikalne muslimanske skupine. Šejk Jasin je Zaki u Šebabu u intervju objasnio da je Hamasova strategija imala četiri stadije. Prvi je bio izgradnja institucije poput vrtića i dobrotvornih društava koji će privući i mlade i stare. Zadnji stadij trebao je biti uzdizanje Hamasa iz lokalnih palestinskih poslova i dijalog sa arapskim i islamskim državama. Drugi stadij u toj strategiji bilo je jačanje korijena Hamasa u svakom kućanstvu u Gazi. To se pak trebalo ostvariti primjerenim životom članova Hamasa. Jezid Saig u knjizi Oružana borba i potraga za državom piše. Hamas je bio izdanak društva muslimanskog bratstva u Palestini, ono je pak bilo dio pokreta utemeljenog u Egiptu 1928. Kao i arapski pandani, palestinski ogranak primio je teškog srcu arapski poraz iz 1967. vidjevši ga kao dokaz neuspjeha sekularnog socijalizma i nacionalizma. Njegov predstavnik u Gazi bio je šejk Ahmed Jasin, izbjeglica rođen 1938. koji je postao propovjednik nakon što su ga siromaštvo i nesreća u kojoj je obogaljen spriječili u pohađanju fakulteta. On je navodno u poniženju egipatske vojske u šestodnevnom ratu vidio osvetu za pokubljenje Kutba 1966. Sljedenici društva propovjedali su strogo pridržavanje islama, smatrajući da su pobožnost, dobar obiteljski odgoj, obrazovanje neiskvareno zapadnim vrijednostima i islamska svijest kondicio sine qua non za otpor Izraelu. Neki su zagovarali takozvanu senzornu izolaciju od vanjskog neislamskog svijeta. Drugi članovi društva odlučili su se pak za borbu. Nekoliko desetaka članova društva već u 70. godinama pridružilo se Fatahu, bez obzira na ideološke i vjerske podjele. Jedan od njih bio je Abdullah Hazam, koji će kasnije postati jedan od vjerskih i ideoloških vođa muđahedina u Afganistanu. On će biti i važna osoba u stvaranju Al-Kaide. Stvaranjem Hamasa 1987. islamisti su dobili najsnažnije najsnažniju organizaciju. Hamas se nastoji pozicionirati upravo pozivajući se na religijske izvore. Kad kažem religijski izvori, to su, dakako, to je Kur'an, to su hadisi koji su kanonizirani, osobito muslimova i Buharijeva zbirka i tekst koji je značajan veoma, to je Ibn Ishakova Sirat Rasul Allah. Dakle, to su ranoislamski tekstovi kroz koje je odnos prema židovima, muslimanski odnos prema židovima, ali i prema kršćanima i drugim e, nemuslimanima definiran. Imam i kasnije još neke druge tekstove kao što je Omerov pakt e, i, i tako dalje. E, međutim, zapravo je kanon ono na što su se oni pozivali. E sad, Hamas je stjecao simpatije propovjedanjem po džamijama, davanjem humanitarne pomoći sirotinji i doista su njihovi predstavnici bili u kontekstu, osobito kasnije kojih uspoređujemo s plo sad još govorimo o početku 90-ih kad je uspostavljena e, samouprava u, Gazi i u području Jerihona, ona je od početka bila jedna, jedna kleptokratska vlast. Tu je muslimansko bratstvo našlo prostor predstaviti se kao jedna zajednica ljudi koji su pošteni, koji doista brinu za skrb za dobrobit svoga naroda i definitivno je tu jedan veliki eh, dio onih, one grassroots simpatije bio pokupljen, prikupljen. Međutim, idemo se vratiti još malo, malo ranije, kad je PLO već koncem 80-ih počeo pregovarati s Izraelom o eventualnom međusobnom priznanju, o tome da se stvore dvije države. Hamas je rezolutno odbacio takvo što. Povelja Hamasa je, kažem, evo, jedan tekst koji doista svako ko se bavi orientalizmom i želi proniknuti u, u arapsko-izraelske e, odnose ili čak u što se zbiva na Bliskom istoku bi apsolutno trebao pročitati. Dakle, u povelji Hamasa jasno i nedvosmisleno, bez ikakvog ambigviteta piše da je muslimanska religijska dužnost maknut židovsku političku vlast bilo gdje unutar daral islama, e, dakle područja koje su nekoć bili pod islamskom vlašću. Palestinska oslobodilačka organizacija bila je uglavnom sekularna i nacionalistička organizacija. Među palestinskim frakcijama bilo je i otvoreno ljevičarskih organizacija, poput Narodne fronte za oslobođenje Palestine. Kada je izbila intifada, tisuće ljudi na ulicama koje su krenule otvoreni sukop s izraelskom vojskom i sigurnosnim službama nosile su takozvanu kefiju, u kojem se pokrivala glava. Kefija je bila pogodna jer se mogla omotati oko lica, štitila je od suzavca, ali i skrivala lice prosvjednika. Pri Pripadnici PLO-a nosili su crno-bijelu maramu. Simpatizeri ljevičarskih organizacija nosili su crveno-bijele kefije, a islamisti su nosili zeleno-bijele. Na ulicama Gaze i zapadne obale bilo je sve više zeleno-bijelih marama. Islamski džihad, a onda i Hamas predvodili su intifadu. Džamije su bile središte organiziranja prosvjeda i napada. I PLO je počeo popuštati tom zovu vjere. 21. ožujka 1988. izvršni komitet PLO-a po prvi je put svoju izjavu započeo zazivanjem Boga i citiranjem nekoliko sura iz Kurana. Sve to nije zaustavilo rast islamista. Jedan određeni dio država koji je do tada financirao PLO, koji su više stajali uz taj radikalni e, stav, počinju umjesto PLA financirati Hamas. Hamas u povelji također navodi da je njihova borba ista ona koju vodi PLO. Tako da tu u povelji se oni pokušavaju na neki način svrstati na istu stranu i e, doista vjerujem da je malo kome bilo jasno što će se dogoditi između te dvije frakcije jednog dana kad Hamas dođe na vlast e, u, u tim područjima. Međutim, je, opet kažem, e, znači njihova privlačnost je bila s jedne strane humanitarni rad, predstavljanje sebe kao čestitih i poštenih ljudi koji nisu korumpirani i koji su tu za dobrobit naroda i s druge strane jedan političko-religijski beskompromisni stav koji je također u očima mnogih religijskih aktera među muslimanima na Bliskom istoku bio, bio atraktivan. U onoj strategiji o četiri stadija u napredovanju Hamasa treći je stadij oružana borba. Pod oružanom borbom podrazumijevao se svaki način napada, čak i terorističke akcije. Sve što, kako je to Jasin rekao Zaki u Šahabu, Izraelcima donosi besane noći. Za tu oružanu borbu Hamas se dugo pripremao. Godine 1986. Jasin je osnovao Majd, obavještenu službu budućeg Hamasa. Jezid Saig piše predvođen dvojicom bivših predsjednika Studentskog vijeća Islamskog sveučilišta u Gazi, Jahjom al-Sinuvarom i Halidom al-Hindijem, njemu je bilo povjereno kažnjavanje informatora, trgovaca narkoticima i ostalih devijanata, te raskrinkavanje izraelskih tehnika namamljivanja, organiziranje raspačavanje publikacija i uspostava komunikacija. Napadi na dućane koji su prodavali alkoholna pića i na žene koje su nosile nepriličnu odjeću ili se kupale u javnosti dosegnuli su vrhunac zajedno s napadima kiselinom, rezanjem noževima i bacanjem zapaljivih bombi. Kao i uvijek, sve te akcije prvo su bile uperene prema palestinskom stanovništvu. Tek nakon početka intifade, Hamas je počeo napadati Izrael. Povelja Hamasa se referira na kanonske tekstove. E sad, u tim kanonskim tekstovima postoji jedan dio poruke koja je jedan eklatantni, vulgarni antisemitizam. Postoji dakako i druga strana. Ti tekstovi nisu jednoznačni. I ja sam u svojoj knjizi Arapsko-izraelski sukob prenio i jedne i druge poruke. Ajmo početi sa, sa pozitivnom porukom. U e, Kur'anu primjerice postoji ajet prema kojem je Allah dao svetu zemlju Arthamukadas je dao djeci Izraelovoj, Banu Izrael. Dakle, prema kuranskom ajetu židovi imaju pravo biti i vladat ako sad idemo, to je stvar, stvar, interpretacije, nad tom zemljom. I na temelju toga kuranskog ajeta postoje religijske muslimanske zajednice koje zagovaraju priznavanje države Izrael i miran suživot s tom državom Izrael. Postoje pak drugi ajeti, a osobito dijelovi tradicije, koji su vrlo protužidovski. Židovi su živjeli u Medini, gdje je Muhammed došao 622. godine i oni su prema muslimanskim izvorima optuženi za subverzivnost i sva ta tri plemena koja su živjela u Medini su bila poražena, od kojih je jedno bilo masakrirano. To je zapravo dio kasnijih osobito modernih islamskih vođa to vidi kao zapravo presedan koji treba slijediti. Ja bih ovdje pak e, opet naglasio da, da to nije, nije jednoznačna stvar. Znači imamo mi Muhamedove, dakle, vrlo grube riječi prema e, židovima, imamo grube riječi prema kršćanima isto, međutim, židovi su nekako uvijek bili više na udaru, jer kršćana nije bilo u Hidžazu gdje on živio. Dakle, on nije imao sukob sa kršćanima, on nije imao sukob sa židovima. U ožujku 1988. Hamas je izveo svoju prvu oružanu akciju. Postavio je zasjedu u kojoj je ranjen jedan izraelski inženjer koji je radio za vodoprivredu. U prosincu 1987. pojavio se prvi letak u kojem je napisana riječ intifada i gdje su postavljeni ciljevi pobune. Uništenje, kako je pisalo, cionističkog neprijatelja, protivljenje mirovnim akcijama i preobraćenje arapskih država na islamski put i njihovo uvlačenje u sukob. U siječnju 88. pojavio se i prvi letak u kojem je napisana kratica Hamas. Tada je bila javno objavljena povelja Hamasa, dosljedno antisemitski tekst, govori dr. Boris Havel, orientalist i pisac knjige Arapsko-izraelski sukob. Dakle, imamo grube riječi gdje se optužuje da su oni e, proklet narod, da su zapostavili svoje proroke i svoju vjeru da ih je Allah prokleo. Međutim, imamo s druge strane imamo i pozitivne ajete, Hadisa, htio sam reći sad. Primjerice imamo poznati hadis kada muslimani pitaju Muhameda za kontekst u kojem se javljaju ličnosti iz Kur'ana, jer Kur'an ne daje kronološku priču, tako da je zapravo teško iz Kur'ana znat ko je primjerice Musa, ko je Davud, ko je Sulejman, Salomon, jel? E, s iznimkom surat Jusuf 12. poglavlja koje je priča o Josipu koje je kronološki postavljeno. I sad tu njima Muhammed veli hadisu Albanu Israel walla harađa. Pitajte djecu Izraelovu, u tome nema nikakve sramote. Dakle, on daje e, muslimanima ne samo pravo, nego ih potiče da se o religijskim pitanjima raspitaju kod židova. To je zapravo doista odavanje jedne velike časti. To je jedan od kanoniziranih e, hadisa. Međutim, nažalost, postoje i drugi hadisi, od kojih je najpoznatiji ovaj koji i Hamas u svojoj povelji citira i koji je vrlo česta tema u modernim e, radikalnim islamističkim skupinama koji donose i Buhari i Muslim i koji kaže ovako. Kaže, neće nastupiti sudnji dan sve dok se muslimani ne budu borili protiv židova, pa će ih muslimani ubijati tako da će se židovi skrivati iza drveća i kamenja, a kamen i drvo će govoriti, o muslimane, evo židova iza mene, dođi i ubij ga. Dakle, možemo na neki način reći, pred muslimanskom zajednicom je postojao izbor između dijelova kanonskog teksta na temelju kojeg se može razgovarati o miru i dogovoru i dijelova kanonskog teksta koji su možemo reći, radikalni, koji su grubi i čija poruka, poput ovoga hadisa koji sam pročitao, doista nosi poruku koju mi danas možemo nazvati eh, antižidovstvom ili antisemitizmom.